Woord vir sy vas, die volgende dag het Jezus besluit om naar die provincie Galilea te gaan. Hij kry toe vir Philippus en sê vir hom, volg mij. Philippus het in Bethsaida gewoon. Dit was diezelfde stad waar Andreas en Petrus gewoon het. Philippus kry toe vir Nathanael en sê vir hom, Mooses het in sy boeken geskryf oor die man wat zal komen, en die profete het ook oor hom geskryf. Ons het hom gekry, sy naam is Jezus, Hij is de sien van Josef en hij komt van die stad Nazareth. Maar Nathanael het vir hom gesê, Nazareth, kan daar uit Nazareth iets kom wat goed is? Philippus sê toe vir hom, kom kyk. Jezus het vir Nathanael gesien nader kom en hij het gesê, hier die man is een ware Israëliet. Hij is niet vals nie. Nathanael vraagt toe vir Jezus, hoe weet hy dit? Ken nie my, Jezus sê vir hom, ek het jou daar onder die vye boom gesien voordat Philippus jou geroep het. Nathanael het vir Jezus gesê, Rabbi, jy is die Seen van God. Jy is die Koning van Israël. Jezus het vir hom gesê, Jy glo in my omdat ek vir jou gesê het, ek het jou daar onder die vye boom gesien, maar jy sal nog dingen zien wat baie wonderlijker is. Jezus het ook vir hom gesê, Ek sê vir julle, en dit is zeker, Jullie zal zien die hemel gaan web en die engele van God gaan van mij naar God toe, en hulle kom van op naar mij toe, naar mij, die zin van die mens,